Mīlēt sevi. Ja mīlam sevi emocionāli vai egoistiski, tad ierobežojam un sasaistām sevi. Mums jāmīl sevi vienkārši tāpēc, ka mūsos dzīvo Dievs. Viņš vēlas piepildīt sevi mūsos un caur mums. Mums sevi jāmīl, jo mūsu eksistence un Dieva realitāte ir viens un tas pats. Evolūcijas gaitā mēs nemitīgi pilnveidojamies – Mēs pamazām atbrīvojamies no dusmām, šaubām un citām nedievišķām īpašībām, kas aizšķērso mūsu ceļu. Vien tāpēc, ka pašreiz mums ir trūkumi, nav pamata apgalvot, ka šie nedievišķie spēki mūs nekad neatstās. Mums ir jāatskatās pagātnē un jāsaskaita, cik stundas dienā dzīvojām tumsonības dzīvē un cik tagad dzīvojam tiecības dzīvē. Tad noteikti ieraudzīsim, ka pilnveidojamies. Tajā brīdī, kad izpaužas reālā, augstākā, apgaismotākā daļa mūsos, mēs patiešām mīlam sevi dievišķā veidā. Mēs mīlam sevi tāpēc, ka zinām, kas mūžīgi esam. Šodien mēs esam Dievs, tiecība. Rīt mūsu ticības, mūsu iekšējās dievišķības spēkā mēs kļūsim par Dievu, izpratni. Ja vēlies sevi izprast, sevi netirdi. Vien mīli sevi daudz sirsnīgāk un īstāk, daudz pašatdodošāk.